ќе почнам со следните зборови. Ние сме народ кој чекаме ново небо и нова земја. Така ли? Да, ние сме народ кој што чекаме ново небо и нова земја. Со други зборови, чекаме да се оствари откривение, која глава? 21 и 22 глава. Што вели тамо Јован, Бог преку него? И видов ново небо и нова земја. Ние живееме за тој свет, каде што еднаш за секојаш ќе бидеме со Исуса, каде што еднаш за секојаш гревот, злото и страдањата ќе им биде крај, и каде што еднаш за секогаш нема да се плашиме од ништо. Ќе се радуваме и сите наши копнежи што ги имаме длабоко во нашите срца ќе се остварат. Ново небо и нова земја. Ние сме народ кој што тоа го чекаме. Но зошто ново небо и нова земја? Зошто? Затоа што ова, со ова небо и со ова земја нешто не е во ред. ли е така? Ова не е налик до оној свет што Господ го создал на почетокот. Да, Бог создал ново небо и нова земја на почетокот. Бог кога создал на почетокот што рече? И виде Господ се што создаде и се беше добро. Тогаш беше добро. Ама сега веќе не е. Затоа што се појавил гревот. И затоа ние како луѓе не сме само чекатели на ново небо и нова земја него сме ние народ кој чекаме уништување на гревот. Бидејќи без уништување на гревот нема небо, ново небо и нова земја. И затоа ние не чекаме само да се исполни откривение 27 и 22. Ние предходно очекуваме да се оствари откривение 20 глава. А зошто? Во откривение 20 глава што имаме? Уништување на кого? На гревот, на причинителот, на дјаволот и на сите оние кои што му отвориле срце. И Господ едноставно сака тоа да го да се случи, да го уништи гревот за да има ново небо и нова земја. Затоа ние сме народ кој што чекаме прво уништување на гревот, а потоа ново небо и нова земја. Следно мое прашање, кој ќе го уништи гревот? Одиме чекор по чекор. Луѓето, паметните, мудрите, научните. Не. Ние немаме механизам за да го уништиме гревот и да создадеме ново небо и нова земја. Единствено Бог, но кога ќе го уништи гревот? кога Исус скоро ќе дојде. Еве ќе дојдам скоро. Надеж за секој христијанин адвентист. Кога Исус ќе дојде, ќе го уништи гревот и ќе создаде ново небо и нова земја. Затоа ние како адвентисти не чекаме само ново небо и нова земја, не чекаме само уништување на гревот, него чекаме Исус да дојде повтор пат. Со други зборови, очекуваме да се оствари откривение, 19 глава, од 11 стих па понатаму до 16 каде што ни е представен Исус како доаѓа на конј и влегува во таа завршна борба помеѓу доброто и злото. Значи, пред откривение 22 и 21 има откривение 20, но пред откривение 20 има откривение 19. И тука во 19 доаѓа Исус по втор пат, го уништува гревот и создава ново небо и нова земја. И ова е се убаво. Како убаво откривение тоа логично и степен по степен тоа ни го објаснува. Меѓутоа тука е нашиот проблем сега како адвентисти. Постои голема опасност да застанеме тука, да само очекуваме Исус да дојде по втор пат и готово. Исус ќе дојде, Исус ќе дојде, како што рече ден проповедник, понекогаш тоа може да биде лулање, како луламе мало бебе, знаете, ако сакаме да заспиваме некого, дали така го доживувам Исуса по втор пат го ќе дојде, или тоа е блажена надеж? Ќе биде блажена надеж, ама постои уште еден елемент, кој што недостасува во ова слика што ја зборувам сега. А кој е тој елемент? Еве ќе збориме сега за тоа. И тоа ми е главната тема, ќе ја најавам, зашто ќе збориме. Но предходно поставам прашање. Кога Исус ќе дојде? Не знаеме. Денот и часот не го знаеме. Но нешто знаеме спрема Матеј 24.14, кога Евангелието ќе се проповеда по целиот свет, тогаш Исус ќе дојде, вели Библијата а за да биде поефикасно проповедано. Што треба прво да се случи? Што треба Божиот народ да добие предходно од Господа, освежување од лицето Господово, за да може тоа да се оствари? Изливање на Светиот Дух. Затоа, ние не сме народ само кој што чекаме ново небо и нова земја да се оствари откривение 21 и 22. Не сме само народ кој што чекаме да биде уништен гревот, да се оствари откривение 20. Не сме само народ кој што очекуваме Исус да дојде по втор пат да се оствари откривење 19. Пред се, за да се тоа се оствари, пред се, ние сме народ кој што треба да го чекаме второто изливање на Светиот Дух. А тоа е опишено во откривени 18 глава, од 1 до 4. И видов, што вели таму Божиот пророк, се засветли целата земја, така ли е? Слезе ангелот Божије, према духот на прошлото, на што се однесува тоа? Кога ќе биде светлина целата земја? Кога светиот дух што? ке биде излиен. И какви ќе бидат резултатите, браки се од сетото изливање? Феноменални. Ако биле големи, кога на денот 50-ница тоа се остварило и 3000 се крстија, па послуште неколку илјади се крстија, а какви ли ќе бидат понатаму? Духот на прошто вели, Господ нема да го заврши своето дело со помала сила, неголи како што почнало. Ти и јас пред се треба да се молиме Светиот Дух да биде излиен по втор пат, за да може да се оствари едноставно Божите, Божи, Божиот план за нашиот живот. И еве еден текст што го сакам многу, значи, два текста од Духот на проштво сакам да ги прочитам, ама се за замислување овие два стиха, два цитати од Духот на проштвото, али многу важни во овој правец. Одбрани сведоштва на 125 страна го имаме следниот навод ни зборува во правец колко е важно изливањето на Светиот Дух. Сите би можеле да бидат исполнети со Светиот Дух. Сите, тоа ми е главната тема денеска за која разговарам. Сите би можеле да бидат исполнети со Светиот Дух. Ами има еден услов. Ако сакаат. Ако сакаат. Има ли адвентист то не би сакал да биде исполнен со Светиот Дух? Има, нажалост. Тоа со жало, срцето можам да го кажам. Со зборови никој тоа нема да го каже. Ама со поставки понекогаш, нажалост, Бог не повикува да, да, да тргнеме од таква една ситуација. Видите таа сега кои зборови ги употребува понатаму. Таму, во оние места, во оние цркви, во оние домови, во оние души, било што. Таму каде што не се чувствува потреба за Светиот Дух. Не се зборува, не се молиме, не разговараме, не го повикуваме. Таму владе е духовна пустош, темница, опаѓање и духовна смрт. Таму, каде што луѓето посветуваат многу внимание за ситници, нема, нема Божја сила која што би ги донела и сите други благослови кои што ни се понудени во неограничена мерка. Ова утро Бог не повикува Драги мои браки и сестри, драги мои браки и сестри, Бог не повикува да го отвориме своето срце. Да му дозволиме Божиот дух да биде излијан во нашите срца, ма не само во утро. Бог не повикува секој ново утро што ни го дава Бог од својата милост. Која е првата работа према книгата Патот кон Христа што слугата Божи, слуинката Господ Велен Лајт ни ја кажува, која е прва работа треба да ја верни да ја направи кога се буди наутро? О, Господе, ти благодарам што ми ги отвори очите. Сите мои планови, што? Ти ги оставам тебе на рака. И нека твој дух ме води. Ти води ме, ти усмери ме, ти покажи ми. Замислите кога адвентистите, како адвентисти, тоа ќе не биде прва задача, а не одмодстанување, па било што се фатиме за било кои други работи во нашиот живот. Ќе дојде вечер во 7-8, што направим помина денот? А не се ни помолив на Господа. Наутро се извојуваат победите. Наутро му, му отвараме пат на Светиот Дух да биде излиен во мојот живот за тој ден. Барете го. Ако тоа го заборавиме, ќе се занесеме во ситници, ќе се ќе, ќе истрошиме енергија, сила и снага таму каде што ѓаволот сака највеќе да истрошиме. И што ќе добиеме кон резултат на тоа? Ништо. Но јас би сакал денеска да зборувам за слабата страна на слабата точка во карактерот на ѓаволот. Ѓаволот има слаба точка во својот карактер, браќи и сестри. Обично, тој ни ги истражува слабите наши точки во карактерот и постојано не удира. И постојано става прст, и постојано вели, ти си слаб, ти не можеш. Ти слабичок си. Но тој има слаба точка. И Бог не повикува да се држиме за таа негова слаба точка во смисла да го повикаме Божиот дух. Без него ние не можеме сами со гјало да се бориме. И еве што вели за таа негова слаба точка. Вели, Сотона од ништо толку не се плаши. Колку од тоа да Божиот народ ги тргне сите пречки, за да може Бог, без никаква пречка, да го излие својот дух свети на црквата која што вене е. Дали приметуваме на работа? Црквата без светиот дух може да вене како цвеќе без вода и цвеќе без сонце, цвеќе без влага, без основни елементи да може да расте. И Бог сака да не бидеме во таква состојба, да го изгледа својот, својот дух, да можеме да растеме. А јавол тоа го знае и прави пречки. И тој се плаши кога ние размислуваме за тие пречки и кога му велиме на Господа, Господе, трни ги овие пречки. Не сакам да стојат на мојот пат помеѓу мене и тебе, помеѓу нашата црква и твојата, за да може делото твое да оди напред. И сега после реченица, кога патот за светиот дух ќе биде подготвен. Бог ќе ги излие и останатите своји благослови. За ова треба да живееме. За ова треба да се молиме. Ќе ви кажам нешто, може да ќе се насмееме од една страна, болна една вистина. Ќе ја кажам, не е за смеење. Знаете ли кога двајца адвентисти се срекјава за што зборуваат? На жалост. На жалост. За третиот. првите адвентисти, кога почнало покретот, да, 19 век, втора половина, знаете кој е прашен го поставувале? Што има нешто ново? А зашто? Затоа што тие го проучувале светото писмо, немале телевизор, интернет, мобилни сите други работи, едноставно од својата концентрација, едноставно ја посветувале во проучување на Божјата реч и истражувале, вика, кој ќе доаѓаме на еден текст кој што не ни беше јасен, што правеле, знаеме. Што правеле? Се молеле додека тој текст што? И секојаш некои нови работи доаѓале. И капетенот Бейт, Джозеф Бейт, едно утро го прашале што има ново. Што им кажал, Знае. Сабота е седми ден. Открил тогаш. Замислите кога во нашите средби нормално се ние не сме фанатици толку па да не зборуваме за ништо друго во овој свет, само за Библијата и за други работи. Да, ние зборуваме за други работи, но замислите кога ќе копнееме да, да живееме за тоа ново небо и нова земја, кога тоа, тој грев ќе биде уништен. Кога Исус повторно ќе дојде, кога ќе разговараме за изливање на Светиот Дух, чуда ќе се случува. Сакам да зборувам за, ова беше еден увод, за да можам се тоа да го кажам сега што би сакал да го пренесам. Сакам да зборувам за Светиот Дух, за изливањето на Светиот Дух. Во Библијата ќе кажем од една страна има малку информации за Светиот Дух, од друга страна има доволно информации за Светиот Дух, за личноста на Светиот Дух Еда од причините што Светиот Дух не зборува за себе, што вели Библијата. Кого тој го представува и кого тој го презентира пред јавноста? Исуса Христа. И за него во таа смисла имам помалку информација него за Исуса Христа. Меѓутоа, нам ни е важна неговата работа. И оно што е интересно, дојка истражував и дојка проучував литература во тој правец, најдов дека постојат најмалце, најмалце има повеќе, најмалце четири слики кој што библиските писатели ги употребуваат да ја опишат работата на Светиот Дух. Ке ни треба четири предавања да зборуваме за секоја слика посебно, денеска ние ќе задржиме само на една. А ќе ги спомнам сите четири слики што библиските писатели ги употребуваат да ни ја приближат работата на Светиот Дух и неговото делување. Првата слика што наоѓаме за Светиот Дух во Библијата, слики, символите, кога ние е опишена подобро неговата служба, Тоа е сликата преку маслото. Се зеќаваме. Масло или уиле, било кој збор, и одма каде нашите мисли се усмеруваат. Матеј, 25 глава. Нели така, пет мудри, пет луди, и сликата за маслото не потсеке на кого тоа го представува? Светиот Дух. Маслото во себе има некои особини, што прикладно ни ја опишуваат работите на Светиот Дух, но тоа ќе го оставиме за некој друго проучување. Прва слика. Втора слика, Библијата го зема Значи, библиските писатели го земаат символот на вода, нели така, да ни ја опишат функцијата на кого? На Светиот Дух. Два израза посебно се споменуваат. Раниот и кој дошт? Позниот дошт. И водата во себе има некои елементи што одговараат на работата, функцијата на Светиот Дух. И тоа ќе го ставиме за една друга прилика, ќе зборуваме. Трета слика што библиските писатели ја земаат да ја опишат ситуацијата, значи работата на Светиот Дух, е огинот. Нели така? Сликата на огинот, кога им застанал на апостолите, нели така, на тој ден Педесетница, и преку таа слика на огинот, ни се опишуваат некои особини што ги посветио Светиот Дух. Да, огинот во себе има нешто, што многу делотворно ни опишуваат работата на Светиот Дух. И тоа ќе го ставиме за некоја друга прилика. Ке се задржиме на четвртата карактеристика, што библиските писатели употребуваат да ни се опише работата на Светиот Дух, а тоа е покрај маслото, водата и огинот, тоа е сликата на ветерот. Нели така? Ветерот е слика што библиските писатели употребуваат за да се опише работата на Светиот Дух. И затоа не можеме да ова проучување го почнеме, а ако не ги отвораме своите Библии, нели, и го прочитаме тој уводен текст, значи запишам во дела на апостолите втора глава од првиот до четвртиот стих. Ајде ги прочитам овие стиха, а потоа ќе одиме да спомениме некои важни работи за ветерот и ќе ги споредиме со делувањето на Светиот Дух. Што пишува дела на апостолите втора глава од 1 до 4. Кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа, што? Заедно, на едно место. И тогаш се создаде ненадејно шум од небото како што? Како силен ветер. Еве ја сликата. Кога дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. И им се јавија јазици, како од пламен, кои се разделуваа и се спуштија поеде на секого од, од нив посебно. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат други јазици онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Да. Во овој извештај, во овој извештај, во горната соба, во тоа место, од каде што почнало христијанството, ако можам така да кажам, Христос предходно го започнал христијанството, секако, нели така, Евангелието со голема сила едноставно се проширило најнапред во Ерусалим, а потоа каде вели извештајот, во Самарија, Јудеја и по целиот и по целиот свет. Но која слика е употребена тука? Сликата на ветерот. Дозволете ми во продолжение ќе спомнам пет особини што ги има во себе ветерот, или воздухот, ветерот, воздухот, а што ќе ги доведеме во корелација со работата на Светиот Дух. И ќе видиме како овие пет особини на ветерот ќе ги споиме со работата на Светиот Дух, да би на крајот на ова проучување завршиме со една старозаветна визија која што е многу силна, многу значања, вредна за проучување, која што ќе стави печат на ова наше проучување. Значи, одиме да споменеме пет клучни особини што ветерот, или воздухот, ако можеме така да кажеме, ги поседува во себе, а кој што на еден делотворен начин ни опишуваат работата на светиот дух. Прва работа. Ветерот или воздухот со право сите ќе се сложиме дека е што? не обходен за живот не е обходен за живот. Без него ние не би постоеле. Земјата што би личела без воздух? Пустиња. Марс, баш така, нели така? Сегде би владеело што? Смрт, хаос. Ние можеме цел живот да живееме без сетилото за вид, без сетилото за слух, без сите други сетила едноставно што ги имаме во, нели, како, како луѓе. Можеме едноставно без храна неколку седмици да живееме, без вода можеме неколку дена да живееме, ама без воздух. Некоја минута и тоа многу, нели така, не можеме. Кога некој се дави, што прво се прави за него? Му даваме храна? Воздух! Веднаш да го повратиме во живот. А кои што летат на големи висини и нуркачите кои што одат доле под морските длабини, што носат во резерва со себе? Да, да. Огинот не може да се запали без воздух. Да, да, огинот, услов, огин, да бием, треба да има воздух. Не е обходен ни. Воздухот ни е многу, многу едноставно необходен. И исто така и со Светиот Дух. Не можеме. Ова ни е азбука, како што азбуката ни е важна за читање, така во духовниот свет, без работата на Светиот Дух, не можеме напред ни да се помрднеме. И затоа овој правец, сакам да спомнам најмалце три библиски стиха, кои што ни опишуваат необходност од Светиот Дух во нашите животи. Првиот стих во Јов, книгата за Јов, вие знаете, тој познат извеште што го имаме, познат стих 33 глава, што вели таму, значи, трети, четврти стих, четвртиот посебно. Духот Божи, што вели таму, Јов, 33 глава, четврти стих. Духот Божи ме создал и Духот на Семогниот што ми дал? Живот. Без овој дух, јас не би постоел. Меѓутоа, благодарен тој дух, јас сум што? Жив, јас постојам, јас делувам, функционирам. Јов 33.4. Понатаму, Псалам 104, што вели таму извештај 29 и 30 стих, што вели Давид? Го одвраќаш лицето свое, се жалостуваат, им го земаш духот, и тие што? Гинат, се враќат каде? во прав. И 30 стих. Им го испраќаш повторно духот, тие постануваат. Кој има клучна улога тука, значи, во животот? Духот. Го земаш духот, мртви се. Им го враќаш духот, живи се. Едноставна математика. И Псалм 33, 6 до 9, што вели? Последниот од овие три стиха во овој правец кој зборуваме за оваа карактеристика, познат стих, значи Псалм 33, што вели таму? 6 до 9. <clears throat> Со речта Господова небото и земјата се создадува, а со духот на неговата уста сите нивни воинства. Зошто тој рече и постана, тој заповеда и што? Се покажа. Да. Со еден збор, браки и сестри, нема живот без дух. Адам бил фигура кога излега од Божите раце. Бог не напред го создал Адам како кукла, ако можам така да се изразам. Ја рече дека после во неговите, во неговиот нос, нели така му дал дух, но за да биде тој нос, прво да биде созден тој нос, и тие очи, и тие глави, и тие раци, и тие нозе. Бог прво создал фигура. Ама таа фигура без тој дух што би било? Ништо. Али кога Бог дал животен дух, нишмат, како вика таму тој збор, тогаш тој едноставно постанала жива душа. Да. Значи, како што е важен Духот Свети во живот, така не е важен Светиот Дух, ако сакаме повторно да се родиме. Која лекција му држи Исус на Никодим таа ноќ, кога сите спиеле во Ерусалим, ако можам така да кажам? Али кој ќе направи таа сила, таа новородување? Светиот Духот, каде знаеме? Према Тит, трета глава, пети стих, вика преку бањета на наново раѓене. Нели така? Преку Светиот Дух ќе се случи таа промена во нашите животи нашите поединечни животи, нашите бракови, нашите семејства, нашите цркви ќе заживеат, кога ќе разговараме, ќе се молиме, ќе го бараме Светиот Дух. Тоа треба да ни биде прва и основна задача. Тој ни е необходен. Не можеме да, да се помериме без тоа. И затоа тука останувам малце повеќе време. И тука еден текст сакам да прочитам од Review Хералд, Herald, слугинката Господова го, го напишала во, на 28. април 1904 година и ќе завршувам со прва карактеристика, вели следното на нашите верници. Потребно да се вдахне животен дух, како би биле будни за духовен живот и работа. И сега што вели понатаму. Некои верници изгубија од својата животна сила, делуваат поспани. И се прашувам, само некои? Јас си поставам прашање. Само некои? Да, некои во тоа време, ама денес е коди времето се повеќе и повеќе. Нека на овие души им помогнат оние души кои што ја примиле Христовата милост, за да и тие станат. Одржувајте го токот на животот, кој што доаѓа од Христа, за да можеме да запалиме живот и кај другите. Живот! Животот и смртта се теми што се испрепетуваат во Библијата. Ама духот е одговорен за живот. И ајде, браки и сестри, нека ова мисла не води, Господе, го ќе ми отвориш очите наутро, секој ново утро, те молам да не заборавам, да се обратам на тебе во молитва и да го барам твојот дух. Нека ми биде необходен. Одвојте некојаш пет минути кога имате секој ден обврски. Знам, знам, дека ќе се зафатиме со работа, забораваме може и на се. Знаете Мартин Лутер што велел? Кога веќе се молил Мартин Лутер во својот живот? Кога имал најголема работа? Вика, не можам да замислам, вика, да не поминам два до три сати на молитва, вика. И тоа кога имав најголеми обврски. Два до три сати во молитва кога имал најголеми обврски. Ќе кажеме, друго време си живеел Лутер ти во тоа време. Ама дали кажете ми, дали е друг гјавол тогаш и сега? Дали е друга човечка природа тогаш и сега? Иста е. Исти искушенија, исти проблем, исти гјавол. И затоа ни е потребен исти Бог. И затоа ни треба исто посветување кој што имал и, и Лутер. Да, тоа е прва карактеристика ветерот или воздухот или неопходен за живот. Втора карактеристика. Ветерот е невидлив по својата природа. Ајде, покажете ми го ветерот, каде е? Тој не е зид, тој не е катедра, тој не е микрофон, тој не е човек, тој е невидлив. Али, но дали затоа што е невидлив, тој не постои? Не. Светиот Дух не го гледаме. Мегуто тој постои. Тој работи на свој начин. Чудно за нас. Меѓутоа, тој како таков едноставно работи. Кој ги покренува едноставно големите ветерници? Кој ги покренува млиновите? Кој ги покренува бродовите и едрата? На едра што се? Можеме само со сетилото да слух да го слушнеме. Ама тој тука делува. Е сега, што прашање. Дали имаме доволно развиен духовен слух, за да можеме да ја препознаеме работата на Светиот Дух? Ајде да бидеме искрени колку патен ти во глас ке ни каже немој таму да одиш. Чувај се од тука. Бог зборува. Дали имам доволно истренирано уво да го слушам? Му се обратил еднаш Бог на малиот, или, на малиот Самуил, вие знаете, во храмот. Мислил дека е свештеникот, отишло кај него, нели така? Илија. Не, вика, не сум те повикал. Ама знаете што е чудно во таа ситуација? Ајде ако малиот тука тоа не го препознал, како не може Лилија тоа да го препознае? Дали имаме доволно развиен слух духовен да можеме да го препознаеме гласот на оној на кој што Јован 14:17 вели работи невидливо и неприметно од човековите сетила, меѓутоа работи во нашите срца. Тој доаѓа во нашите животи, невидливо, и тој ги оплеменува нашите, нашите, нашите животи, нашите срца, нашите мисли. Нашиот апетит е другачије. Нашите погледи се другачије. Нашите размислувања треба да биде другачије. Ама ќе му дозволеме ли да работи невидливо? Овој свет сака сака видливи работи. Овој свет е што ние живееме сака работи каде што луѓето ќе бидат приметливи, да ги приметува, да ги представува, да ги тапка по рамиња. Но Божето Слово преку Светиот Дух расте неприметно во срцето на човекот и тука тој донесува род, напредува, напредува едноставно и понатаму. Зато да му дозволиме на Светиот Дух, иако невидлив за нашите очи, али да му дозволиме да го работи тоа во нашите животи и да ни донесе едноставно големи искуства. Трета работа, поврзана слично со ова, но многу важна. Ветерот, неговата работа, освен што е невидлива и таинствена е. Таинствена. Како тоа ќе го објасниме? Кажете ми. Тој дува каде што сака. Нели така, вели Исус на Никодим? Такви работи на Светиот Дух. Тој не е ограничен од човековите закони, човековите очекувања, од човековите желби. Ама кажете ми кој ќе допре некој човек што се случува? Само три кратки примери да ви спомнам. Едно од Светото писмо, два од историјата. Петар во затворот бил, вие знаете. Го допрел Светиот Дух. Бог испратил и ангел плюс. Што се случило со Петар? Излезе покрај таа гомила на стражари, ако можам да кажам, мноштво на стражари, и таа железна врата. Кој ограничување има Светиот Дух? Никако. Во еден момент Светиот Дух допрел еден калугер, монарх во средниот век, Мартин Лутер. Што се случило? Цела Европа била потресена од тоа што го проповедал. Имал храброст да ги закуца тие 95 тези едноставно на вратата во Витенберг и да застане силно Вие знаете, да ве посетам многу добро го знаете, која му рекле, каде ќе одиш Лутер таму на тој состанок? Каде ќе одиш во Вормс? Абе таму бива, таму отишле. Ама секој земале карта во еден правец, никој не земал карта поврата. Зошто? Сите били убиени. Ама која беше верата на Мартин Лутер? Што кажал? Ама го кажал затоа што светиот дуго допрел таа таинствена сила. Вика, нека има толку дјаволи, вика во Вормс, колку што има што? Знаеме. Керамиди, вика, колку керамиди има во една куќа, камо ли во цел град. Пак ќе одам таму, вика. И нека огнени јазици, вика, има од ова место до таму, вика, повторно ќе одам. Зошто? Кој го водел? Светиот Дух. Да. Голема е силата на Светиот Дух ќе ќе го допре срцето на човекот. Да. Петар, ајде да се вратам само на кратко, Петар да се одрекол, него познавам Исуса. Ама го го допрел Светиот Дух, станал пред мноштвото и рекол, луѓе, ние не сме пијани. Ние само кажуваме она што Бог обетил уште во Јуило, во Стариот Завет, во втора глава. И еве тоа би го кажуваме. А да не кажам кое дело го направило, значи една книга што е напишал еден човек, Джон Бањан, сте слушале за него, нели така? Патото христијанинот, прекрасна книга. Има плика да прочитам исто скоро, исто така има еден филм, на интернет може да го најдете, Патото христијанинот, прекрасно е нешто. Таму го пишува патот на еден човек како од моментот го запозна Исуса, оди према небото и со кои све искушене се се соочува на својот пат. Прекрасна книга. Тој Котлар во затворската врата, значи дека тука бил го напишал во свое свое свое дело. Да. Каде може да бегаме од присуството на Светиот Дух? Поставува прашање Давид. И одговара во 139 псалам, што вели? Кај да одиме? Кај да одам од твојот дух? Тој е таинствен, невидлив, ама сега е присутен. Тоа е тајна неговата работа, пишува мудриот Соломон, кој што има мудрост која што му позавидувале најмудрите луѓе во тоа време. И таа царица која дошла се зачудила од неговата мудрост, али и тој имал за него тајни во животот и напишал во 11 глава 5 стих, што вели таму во книгата Проповедник 11 глава 5 стих, која зборува за ова многу важен текст. И еве што вели, како што не го знаеш патот на ветерот. Па шта слика ја употребува? Како што не го знаеш патот на ветерот никако постануваат коските во утробата на, на трудна, на бремена жена, така не ги знаеш ни делата Господови како ги создава. Не знаеме! Ма не ми е важно дали знам или не знам. И пријате, јасна е, праведникот од што ќе живе? Од знаење. Од вера ќе живе, тој живот е стилен е праведник. Праведникот од верата жив ќе биде. Господе, не сакам да знам и не можам да знам. Ај само да кажам и ова не го планирам. Постоја три врста на незнаење. Прва врста незнаење, не знам, затоа што не можам да знам. Тоа знаење го знае само Бог и никој друг. Према Пета Мојсева 29-29 што вели? Оне што е јавно е на нас и нашите синови. А оне што е тајно од кого е? Од Господа. И за таква врста незнаење ние нема да бидеме одговорни пред Господа. Тоа само Господ го знае. Не знам затоа што не можам да знам. Втора врста незнаење. Не знам затоа што не сум информиран. Другите се информирани, другите имаат познавање, другите го имаат, имаат информацијата, ама јас ја немам, не знам. Може би ќе дојде време која ќе знам, ама сега не знам. И, Пет, и Исус му вели на Петар, кој ги мие нозете на учениците, Петре, ова што јас сега го правам, ти не го знаеш, ама ќе дојде време кога што? ке знаеш, тоа е врста незнајања која што може да биде краткорочна, може и долгорочна. И за таква врста незнајања нема да бидеме одговорни пред Господа. Не знам затоа што едноставно немам информација, не сум информиран. Но постои трета врста незнаење за кој ќе бидеме одговорни. Тоа е не знам затоа што не сакам да знам. Тоа е трета врста незнаење кој што ќе бидеме одговорни. Информацијата ми е на дофат, Господ ми дал се, ама ја што? Не сакам. И за тоа едноставно ќе бидеме одговорни. Но за ова врста незнаење не сме одговорни. Божјиот дух ќе работи. Ќе работи Божиот дух. И работи и нека го направи своето, своето дело едноставно во нашиот живот. Но, имам една работа да кажам, предодам на последните две да ги спомнам. Да ве посетам што вие многу добро знаеме. Ветерот. Ајки, почнам вак, за да бидам појасен. За да нешто исполниме, јер ние велиме да се исполниме со Светиот Дух, нели така, сликата на ветерот за да бидеме исполнити со нешто, предходно, браке мои сестри, треба да бидеме ослободени од нешто. Не можеме чаша исполнета до врв со вода да ја наполниме. Ке се излие. Таа може да биде, прво, течноста да биде од страната, за да може нешто друго. Со што сме исполните ние предходно? Видите? Нашето јас е голем наш непријател го прашале Абрахам Линколн во една прилика, вие знаете, поранешен председател на Америка, вика, од кого, вика, ти највеќе се плашиш? Бил во кандидатура едноставно за председател на Америка, двајци имал соперници, еден од исток, еден од север, еден од југ. И кажал, сигурно сте го сретнале тоа, нели така таа мисла. Ки знам полесно и со оној од север, ки знам полесно и со оној од југ. Ама од тоној Абрахам, вика, многу ја опасен. Не знам како со него ќе на крај, вика. Непредвидлив е, вика се појавува таму каде што не очекуваш, <laughs> каде што не го садиш, таму се појавува. Да, нашата грешна природа, исполнети сме некој, дали ќе признаеме или не, со некои работи од нашиот живот, и Бог не повикува да се ослободиме од тоа, за да може едноставно да влезе, да влезе во нашите живот. Тоа е трета карактеристика. Спомнавме три до сега, значи ли така? неопходен ни е за живот, невидливо работи и таинствено работи Светиот Дух. Последните две сакам да ги спомнам. Четврта, предпоследна. Ветерот делува различно многу много интересно. Нема една намена ветерот. Има неколку намени. Од една страна, ќе земеме и текстот од Библијата, ќе видите многу интересно, од една страна чисти, лечи, дава свежина и снага, како знаеме, во една просторија која сме повеќе време, што сакаме во таа просторија се случи? Проветрување, вика, чекајте малце да отвориме прозор, за да може што? Да дојде свеж воздух, за да може просторијата да биде посвежа, да можам Подобро да мислиме, ако немаме доволно воздух во главата, како ќе мислиме зрело, нели така, здраво. Значи, од една страна лечи, освежува, дава снага, а од друга страна, вели извештот, вие многу добро знаете, суши, пали, уништува ветерот. Поготово ќе биде споен со оган. Што се случува? Пожари, летно време. Да. Ветерот ја чисти атмосферата каде што живееме. Да, тој донесува и целување и здравје. Ама секојаш бараме ние свеж воздух, која сме во една затворена просторија. Гјаволот би сакал да се наоѓаме во една загадена духовна просторија, едноставно во нашиот духовен живот со тоа што нема да проучуваме, ке живееме од туги искуства, од минато ке живееме, но што сме го имале пред година, две, три, пет, десет, Исус сака постојано нов свеж бран на свеј дух да влезе во нашиот живот. Еве таков еден стих, Ривио Херат од 6 мај 1890 година вели вака: Мораме да се воздигнеме над ладната атмосфера во која што така долго живееме. Уф! Каде што Сотона ги обвиткал многу души и да дишиме чист воздух на небесна атмосфера. Да. Кажете ми како кога Павле дошол тоа трето небо доле, кога го има видено се тоа на што го има видено, кажам, Јован кој бил во Патмос, кој сето тоа го видел и потоа се вратил во Ефес и бил старешина од црквата до крајот на својата на својот живот, нели така? Значи тој е единствено природно, да кажам така, со природна смрт умрел. Сите останате биле биле а, тежок начин, нели така, зверски убиени. Како бил животот на Јован, на Павле, а, кога сето тоа го виделе, кога имале средба со Исуса Христа? Кажете ми доаѓаме од странство, понекогаш, нели така, тоа го зборувам таму, нели така, во што туризери често, наши многу отидоа во страна, можда 50% и повеќе луѓе отидоа. И знаете, ќе видиме некој подобар и поубав свет, кога доаѓаме со каков жар и ентузијазам зборуваме за тоа. Замислите како зборува Елен Вајт, кога исто така видела тоа што Бог ја откри, Павле, Јован. Кога дишел од тој чист воздух, да кажам така, навистина се било другачије. Исус не повикува секој ден едноставно тоа да се случи во нашиот живот. Библијата споменува четири врста на ветрови. Кратко ќе ги спомнам кои се. Прва врста на ветрови тоа се источен ветар. Во Библијата имаме извештај за источен ветар. И тој е спореден како опасен ветар. Да, во Библијата имаме термин источен ветар. И тој е опасен ветар. Тако ветар наоѓаме запишан едноставно во 1 Мојсеева 41 глава 23-27, кога едноставно беа опустошени фараоновите жита. Со источен ветар едноставно бил бил ништени. Тако ветар источен вика бил донесен добил скакавци. Втора Мојсеева 10 глава 13 стих. Да, источен ветар. Бог ќе дозволил во вашиот и мојот живот да се појави понекош источен ветар. А тоа е ветар каде што достано ќе имам искушение и небо или каде што нашиот карактер што? Не се развива. Доаѓа еден ден на сестра кај еден проповедник и вели Имам една мака, сакам да ми помогнеш. Повели се, што може да направам? Немам трпение. Многу брзо избунувам. Не можам, вика, да молчам дека друг зборува. Сакам да му кажам. И многу тоа го кажувам енергично, вика, со апетит. Те молам, можеш ли да се молиш за мене, вика, да имам трпение? Може, вика, ајде. И селен да се молат. Господе, ти благодарам што ова сестра била толку Во молитва, кажа проповедникот, искрена и побарала помош. И те молам, дозволи во незиниот живот да дојдат проблеми и неволи. Почла проповедникот, тој правец се да моли. Чекај, вика, немој, ќе се услиши твојата молитва. Не сум те молал, вика, за проблеми, сум те молал за трпение. Па за тоа се молам, вика. Како бе за тоа ти за проблеми се молиш? Не, вика, чита Јаков што пишува таму. Имајте радост, браќа, вика, во секоја напаст што ќе паднете. Зошто, вика? Е, па таа напаст што ќе направи со вашиот карактер промени трпени. А и така ли пропај? Моли се и понатаму вика за неволи. че ветар нека дојде во мојот живот, вика, нека направи малце промена. Да, браќи сестри, не волите се тука, тој источен ветер е тука да не да не да го способи нешто карактер да може да биде налик на Христовиот. Понатаму, западен ветар во Библијата е представен како ветар на ослободување. Исто во 2 Мојсеева 10:19 со источниот биле донесени скакавците, а со западниот биле однесени. Многу интересно. Западен ветер. Да. И тако ветер обично вели донесува мир и смирување. Исус е првиот утешител. Светиот Дух е вториот утешител, параклетос, тој збор што се потребува, нели така? Кога живееме поштено, верно, честно спрема заветот, небесен мир, западен ветер, Бог испреке да ни донесе мир, спокој во нашите срца. Тоа може само Бог преку својот добар дух дека тој западен ветар. И затоа во нашиот живот нема секој источни, нема секој само запад. Доаѓаат и овакви ветришта, доаѓаат и онакви ветришта, ама едни и другите се за благослов. Зависи како гледаме, нели така за нив. Ние би сакале западен ветер цел живот имаме, нели? Ослободување. Ама има и источни. Понатаму, има северен ветер, многу интересно, према мудри изреки, 25 глава 23 стих, поради времето не ги читам, само ги споменувам, па можете да ги прелистате. Значи 25 глава 23 стих Северен ветер и Јов 37 глава 27 и 22. Е, вика, овој ветер Северен, многу интересно, донесува дошт и осежување. дошт и осежување. Само земедоците знаат колку тоа е благословоле. Ало како мали деца, некој игравме футбол, не сакавме дошт Еј, вика дошт се, кај сега баш ние сакаме да играме? Не сакаме дошт Ама голем благословен. Може ли без дошт да, да расте нешто? Нема. Бог знае зошто и северен ветар ќе избраке во нашите животи. А од друга страна, према Јов 37 глава 27 и 22, вели, изобилство на храна се донесува со тој северен. Па да, кога има дошт, расте, она што е во нивата, донесува род, има храна, има задоволство. Бог знае како ветар да испраќа во нашиот живот. И на крај, јужен ветар, нели така? Некако она група што постои една, нели? Него јужен ветар во Библијата пишува исто така Јов 37 глава 17 стих. Е, тој по самото име, вели, донесува топлина, донесува мир, донесува мирис. Тој ја грее човековата душа. Тоа е, знаете кој се случува? Кој ќе сведочите некому и преметувате како таа душа го отвара своето срце за Господа. И како е вашето срце тогаш? И гледате како влегува во патентот за крштевање, нели така тука? и излегува тамо, а со неја сте поминале 50 часа, може 50 пати сте биле кај неја дома, сте проучувале, па има моменти се откажувала, па се молиш, па се... И на крајот гледаш, излегува онака, значи, размејана, го предала својот живот на Исуса, а тебе е нешто на срцето што ти е? Многу топло нешто, многу фино. Е тој јужен ветер Бог испраќа да ги грее срцата наши. Завршам. Бог испрати источен и западен ветер, и северен и јужен. Тој знае. Слава му на Господа, нека биде негова волја. Тој знае како и тој знае кога. И последната особина на ветерот што ја има, пред да одиме на таа последна визија да ја споменеме на крајот, Светиот Дух е непобедлив во своето движење. И ветерот. Кажете ми, кој човечки механизам може едноставно да го спречи? Да го спречи ветерот. Може ли? Ќе кажете, може кинескиот зид, нели така? Таму нема ветер, има кинески зид, нели така? Ништо не може. Ветерот едноставно е непобедлив. Тој го покренува морето, ги покренува брановите, прави пустош пред себе. Нели така? Олуи кои се појавуваат, кровови летат едноставно. Торнада, оркани, непобедливе. Светиот Дух кој ќе почне да делува, што се случува? Кој бил верен сам, Самсон, да кажам само кој бил верен, и кога Светиот Дух го потребал во оние моменти, кога дозволувал, што направил преку него? Што направил? И што ќе направи на крајот на времето? Послушан библиска поука, еден ангел. Што направил една ног таму? Колку луѓе едноставно, нели? И вели тука еден извеште вели кога Светиот Дух работи, верните добиваат сила. Грешниците гина, совеста се буди вика и чувство на светост го обзема човекот. Тајните гревови едноставно се испливаат на површината и човекот се гледа таков каков е. Браки сестри, насушан е потреба да се сретнеме со Светиот Дух, ако можам така да се изразам, да се гледаме лице во лице. Мораме да признаеме, како лодикејци, ние сме самозадоволни. Многу сме задоволни. Имаме добро мислење за себе. И обично не сакаме никој да дира во тоа добро мислење што го имаме за себе. Ама Бог вели, не знаеш, ова ти треба, ова ти треба, ова ти треба. Ти во нешто си добар можда, ама ти треба уште ве работи. Нека Светиот Дух ја направи таа промена во нашиот живот. И ве сега на крајот, како илустрација, како завршето, како шлак на се тоа што го зборевме, ќе проучиме една, една, една тема, значи една визија запишена во Стариот во Стариот е, Завет. И ова да го спомнам, ајде да го спомнам кратко, една минута, па пред да ја споменем ова визија. За сите значајни теми во Светото Писмо, Бог дозволил да се напише најмалце по една глава и повеќе. Сте приметили, многу интересно. Во Библијата немате нали болдирано нешто со компјутер, немало компјутери во тоа време, да кажам, па и сега подвлечено, болдирано, италик да пишува, него Бог често пати на работа ја повторува со намера луѓето што? Не запаметат. Но има клучни теми што по цели глави има за него Библијата. Пример, создавањето на светот важно ли? Важно е. Прва глава, како почна Библијата? Со создавањето, цела глава е за создавањето. И втора глава е создавањето. И последните две глави во откривење за создавањето. Важно е создавањето. Божиот закон важен ли? Ептен важен е. Втора Мојсеева 20 глава зашто зборува? Пета Мојсеева 5 глава зашто зборува? Цел 119 псалам посветен на што? На законот. Е, задоволство ми е, ова бродо кажам. О тоа место сум го кажал 119 псалам. Поминало 20 повеќе години, едно попладне. Значи, ми беше задоволство да го научам и на вистина тој е најголема глава во Библијата. Напишан во облик на акростих. Секој осми стих во, во 119. псалам почнува со нова буква во еврејската алфабет. Многу интересно. Понатаму, Матеј 5, 6, 7 глава за законот посветени се. Христовото страдање, дали е важно? Ептен важно. Сите евангелија зборува за што? За страдањето. За некои теми зборува само Матеј, Марко, нешто Лука, ама за страдањето што? Сите евангелисти зборуваат за страдањето. И не само тоа. И две глави во Стариот Завет зборуваат за што? Кои се тие? Исаија, 53 глава, Псалам 22. Многу е важно. Воскресението дали е важно? Христово. Ептен. Сите четири евангелија зборуваат за тоа. И прва Коринтијаните 15 глава за што зборува? За воскресението. Љубовта Божја, најголемо се. Многу важна е. Многу мести има во Библијата за љубовта. Ама прва Коринтијаните 13 глава, многу е важна. Крштевањето дали е важно? Ептен важно. Мате трета глава, цела е посветена за крштевањето. И ре така, светињата дали е важна? Цела една книга Бог дозвол да се напиш светињата, евреите, посланица. За светиот дух, дали е важно? Епте. Јован 14, 15, 16 глава имате многу места што зборуваат за вториот утешител. Ама ова визија спаѓа во категоријата на значење. Се е важно во Библијата. Ова посебно важно, круцијално важно. И затоа сакам со вас заедно со мене да пратите, да ги отворите вашите Библии и со овие 4-5 минути завршуваме, да малце кажеме нешто за ова визија, која што сака саат време проучување, може во некоја друга прилика, но основните мисли сакам да ги спомнам. Отворете книга на пророк Езекијел, 37 глава. Ова е услов, темел за секое пробудување во црквата. Без ова нема пробудување. Без ова нема средба со Исуса Христа. Да, да, да, да, спремност, мислам, за неговото доаѓање. Еве што вели, ајде заедно. 37 глава читаме од првиот стих па понатаму. Ке на некои места. Езекил 37 глава. Што вели? Раката Господова дојде над мене. Уф. И Господ ме изведе во дух и ме постави каде? Среде полјена, а таму имаше што? Полјена, полна со коски. Каде дошол Божиот пророк? Во една полјена? Во еден парк? Не, полјена. што имало таму коски. Какви биле ве коски? И ме прошета покрај нив и видов, и што виде? Две работи примети кога виде. Имаше многу коски и сите биле какви? Исушени. Ај, не се зборува ова, нели така, значи, погото пред ручек. Ама тоа е што Господ му открил на пророкот. Полја на полна со коски, суви коски. И сега пазете, многу интересно, како Бог се пушта на наше ниво, трети стих. И, и ми рече, сине човечки, омилена фраза, омилен израз, како се обрекал на Езехијал. Сакаш ли овие коски да живеат? И сега пазете како одговара посветен човек, како Езехијал што бил. А јас реков, Господе, Господе, ти знаеш. Ако ти си наумил, ако мислиш дека тоа е добро, ако треба, ти ќе го направиш тоа. И слушайте се што вели. Тогаш ми рече, пророкувај за овие коски и каже им, овој чудно малце, ние пророкуваме за луѓе, суви коски, слушајте го, што? Словото Господово. Слушајте го Словото Господово. Суви коски. Овака вели Господ, Господ, за овие коски. Гледај, јас ќе ставам во вас што? Зашто не зборуваме цело време? Ќе ставам во вас дух. И вие што? Само духот Божи може да оживее едно човечко срце, значи едно, еден брак, едно семејство, една црква, една општина, едно општество. И што вели понатаму? И ќе ставам на вас уште и жили, ќе ве обложам со месо, и ќе навлечам на вас што? Кожа. И ќе ставам на вас што? Најважно се. Дух. Клуча збор е дух. И ќе оживеете. И тогаш ќе познаете дека сум јас Господ. Еве тоа ти кажувам Езекије направи го. И се езекил послушен и тоа го прави во седмиот стих. Тогаш застана, пророкува, како што ми беше кажано, заповедано. А јас пророкував и што се случи, браке се? 9 степени според Рихтерова скала. Што се случи? Земјотрес. Огромен земјотрес. Потрес големика. И коските почнаа да се собираат како? Секој према својата коска. Оу, почнал скелет. 207, 208, колку коски имаме, едностано, почнале едни со други да се, да се спојуваат. И погледнав и видов, да, вика, видов и жили, и месо, од озгоре и кожа, навлечена, еве трагедијата. Намерно така Господ работи. Ама немаше во него што? Дух. Немаше дух. Намерно, малце да застанам тука, предувам понатаму. Може од надвор понекор све да биде добро. Јубава фасада, Јубава облека, убаво дело, убаво све, све, све, све, све, све, све. Да нема дух. И ако се застане тука, вредели сето тоа што беше кажено пророкувано? Ништо. Ама гледате како Господ пофали сега, мене. Ау, еве го зборот. И пророкував, како што ми заповеда. И влезе во нив дух, влезе во нив дух, и тие што? Оживеја, и стана на своите нозе, и беше што? Војска голема, луѓе, браки се, се од тие коски луѓе, луѓе стана, луѓе, воскресение, луѓе, голема војска. И вели извештајот понатаму, кога тоа се случи, Тогаш ми рече, сине човечки, сине човечки, овие коски, кого представуваат? Домот Израилев. Црквата Божија, адвентистичката црква, нажалост, понекогаш, без светиот дух, ние сме суви коски. Потребен е дух кој што едноставно ќе ги оживее тие суви коси кој што се бројни. А има доста наши браки и сестри кои што едноставно не се со нас. Биле некој заедно со нас ама не се со нас. И многу други луѓе во овој свет. И Господ сака да ги собере. И вели, гледај зборував, гле, вика, гледај, зборуваат, сасушија коските наши и помина надежта наша, пропаднавме. Пропаднавме. Затоа пророкувај. Гледате ли колко е важно да се пророкува? Понекош ќе кажеме, абе на кого да зборам? Абе не слуша, им зборувам. Ако не збориме, епте, ништо нема да биде. Знаете трговците каква една, една, една, една, девиза имат во животот. Вика, ако излезам да продадам, може ќе продадам, ама може не. Ама ако седам дома, сигурно нема да продадам. Така и ова. Ке проповедаме ни, може ќе има ефект не. Ама ако не проповедаме, нема сигурно ефект да има. Пророкувај, пророкувај. И вели извештајот понатаму што се случува. Затоа пророкувај и кажи им, овака вели Господ, Господ, еве јас ќе ги отворам гробовите ваши и ќе ве извадам од гробовите ваши. Народе мој, како Бог, Божи народ, Божиот народ се наоѓа во гроб, народе мој, ќе ви извадам од гробовите мои и ќе ве доведам во земјата Израилева и ќе познаете ка сум јас Господ, која ќе ги отворам гробовите ваши и ќе ви изведам од гробовите ваши, народе мој. И на крајот, и ќе ставам дух во вас, за да можете, што? Да живеете. Браки и сестри, Потребен е тој дух. Потребен е тој дух. Потребна е таа сила. Ајде. Ајде уште еднаш на почетокот нова година, месец ден е поминало. Да имаме еден нов почеток во смисла да Божиот дух ги освои срцата наши. Од тука, без тој дух да ги освои срцата наши, ништо друго не може да направиме. Никаква реформа во било кој план не може да направиме. Ајде да почнеме од тука да му доставиме простор на Божиот дух, нека не земе и нека го оствари заедно со нас.